Ապաշխարությունն ինչպես աղոթքը ունի անհատական եւ ընդհանրական դրսեւորումներ, իսկ մինչ մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդներն անկրկնելի են, աղոթքի եւ ապաշխարության խորհուրդը կատարվում է պարբերաբար։ Թեմային կանդրադառնա հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ քահանա Գյոզալյանը։ Հայր, մեղանչեցի Աստծո եւ քո դեմ ինքնախոստովանությանը հանդիպում ենք Ղուկասի ավետարանում։ Եվ այս մտքի գիտակցումով էլ սկսվում է ճանապարհը դեպի ապաշխարություն։ Մարդս մեղանչական է, չկա մեկը, որ գոնե մեկ անգամ մեղք չի գործել, Էլ չենք խոսում մեղսարատ այն վիճակի մասին, որում կարող է հայտնվել մարդն ամեն վայրկյան։ Մեղքը մարդու ամենամեծ ճարիքն է, որը Քրիստոս եկավ ջնջելու։ Նա սահմանեց ապաշխարության խորուրդը, որ մարդուն մաքրի իր մեղքերից։ Թեև մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդներով մարդը սրբվում է իր մեղքերից, սակայն իր երկրային կյանքում նա շատ է մեղանչում Աստծո դեմ, եւ երբ քաջություն է ունենում անդրադառնալու իր մեղքերին, կանգնում է ապաշխարության ճանապարհին։ Ապաշխարել նշանակում է դեմքով շրջվել դեպի Աստված։ Ապաշխարության խորհուրդը ենթադրում է գիտակցել, տեսնել մեղքը եւ զղջալ դրա համար, ասում են հոգեվոր հայրերը։ ապաշխարության խորհրդով թողություն է տրվում մկրտությունից հետո գործած բոլոր մեղքերին, թե ներելի եւ թե մահացու, եւ ինչ մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդներն անկրկնելի են, ապաշխարության խորհուրդը կատարվում է բարբերաբար հավատացյալի ողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ մարդն իր բնությամբ տկար է եւ մշտապես ենթակա է մեղանչումի։ Հետաքրքիր է, որ շատերս չենք հապաշխարում, քանի որ ամաչում ենք մեր գործած մեղքերի համար։ Տեր հրաչ քահանա Գյոզալյանն ասում է. Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա։ Պարզապես պետք է կամքի ուժ եւ քայլել տիրոջ ճանապարով։ Եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնալ, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ եւ կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության եւ ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում եւ դեռ քո հոգու վրա հոգիդ չմակրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին երբ որ Տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատենք մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարկով ավելի մոտ են եղել Տիրոջը, բայց Տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես Տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես եւ պետք է փորձել յետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ իրականության մեջ մենք առնչվում ենք այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել։ Եվ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գալ։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասեն։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, Տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ եւ մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաեւ խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության հոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը եւ կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն ինչպես որ նշեցի քիչ առաջ, մեղքը ամբողջությամբ պարուրել էր մոլորակը եւ Աստծո որդին եկա, որ เป զի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարհներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկումը մի վարքյան կլինի, երբ որ դու այդ լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, Տիրոջ հետ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արտնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ եւ այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք։ Բարի գործեր գործենք չարությամբ չլծվել, սիրով լծվել մեկս մյուսի հանդեպ։ Չպարակտվենք, որովհետև այդ պարակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պարակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտության։ ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, որի մասին խոսվում է Սուրբ գրքում։ ասում է ոչ օրը գիտեք, որ ժամը գիտեք, միայն հայրը գիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սпасենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է որ Տերը գա։ Մենք մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում։ Աստված է իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ թող չբարձրաձայնի ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է՝ ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը Տիրոջ տուն գնան աղոտ քանել, որովհետեւ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաև Սուրբ պատարակներին, որովհետև եթե քրիստոնյա են, քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարակին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա Տիրոջ մարմինը ճաշակելու։ Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խորնմանություն զգալ մեր երկրի ու Խորազին, Բեցայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև, որոնց բնակիչներին վայր տալիս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանում։ Արդյոք նաև ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հերոպահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու դահաճ իրողությունից։ մեզ ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է ազգային ընդհանրական եւ մենք այսօր այո կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ նույն տիրոջ խոսքի նշած մարտիկը եւ քաղաքներն են։ Մի տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Ուրեմն մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է այս աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենամեծ պատվաբեր տիտղոսն է Քրիստոսի անունը գրելը որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը գրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Ուրեմն մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է Տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը Տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր հոր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընթառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դերը, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է եւ ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Ղուկաս Ավետարանիչն իր վայեր չապաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, եւ ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, եւ ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, եւ ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 27-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայ Ռաքելական եկեղեցու Արադյան հայրապետական թեմի ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ Քահանա Գոզալյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք